auscultu cae ripetu. Porzio octec. Hodiau ne giadis, cun flocoi tredicai. Aperis extere covarajo el neggio. Sed trebed aurinde, gipaldau degelis, cae restis nur cacio malpura sur strato. Mi prescau forgesis comenzi vercadon de novae versajoi por via plesuro. Mi daure laboris dum tiu citago por reorganizi video archivon. Dum lastai dec jaroi mi ciam collectis el trancioin de filmoi cun bela musico, au rectain el sendoin de multai concertoi. Mi shatas precipe operan cantadon. Mi cantis en choro dum dudec nau jaroi. La repertuaro ja estis tre larga cun loca folcloro el supra Austrio, sed same cun cantoi mal novai cae novae. Se mancas ideoi, ocasos nenio. Ideoi nascidias plei ofte subite, tum eta riposo post longa pensado. Vi povas nun testi, ciù tio funccias. Hodiau faculo riparis la cranon. Gi estis gutanta, cae tio tre genis. Li changis la cranon en nia baneio. Ni estas contentai TIU laboro. Dum vintro la vivo ne estas facila. Necessas attenti pri multai afferoi. Precipe heitado ja estas tre costa. Pro tio ni bone isolis la domon. La son registrajo ne estas perfecta gi estas kelk foje sufice mal clara. Mi devas nun vidi ciu eblas ripari, ancora o citiuin technicain defectoin. La tutan vesperon si sercis lagantoin, en plurai tirkestoi cae ancau en charancoi, bon chance fin fine si trovis lagantoin. Si usos lagantoin dum vintra promeno. Si ne estos sola dum tiu promeno. Char sina companos tut nova carulo. Si jam antau gioias pritiu renconto. Si firme esperas pri daura rilato. Li rompis la coro in de multa i virinoi. Li estas charmulo, ca scias tre multe. Li estas fortica, cud bela figuro. Li estas en tutte, tre bona amanto. Si faris nur fotoin pri siai infanoi. Aliain personoin si tutte ne fotis. Ne estas mirinde, che tiel si agis. Por si, la infanoi, ja estas plei gravae. La cezzo min pushas direkte al lito sed estas ancora tro frue por dormi. Mi tial si sur seggio ce tablo, cae solvas enigmoin el mia gazeto. Dum tio mi audas agrablan musicon, tranquile gifluas en miain oreloin. Mi sidas comforte, cae fartas trebone. Mi fine el trincas glaseton da vino. Mi devas surmeti la noctan vestagion, purigi la dentoen cae lavi visagion. Mi sorgas pri bona aero interne, por dormi trebone dum tiu ci nocto. Mi tute evitas ausculti novajoin, char tio tro genus la anima gordon. La tago finigiu sen plua chagreno. Mi tiel facile ec tormos en lito.